argitxu guztiak, egunon? Bai, egunon. Beraz, eh, tokikoa izeneko desmartxa bat aurkeztu behar diguzu, e, turismo bulegotik, elgarroko turismo bulegotik e, bultzatu duzuena, eta e, oita lau martxan jartzen duzuena. Zer da xuxen proiektua? Bai, beraz, nahi izan dugu jatetxeekin lan berezi bat eraman, tokiko ekoizpenak eta kalitatezko ekoizpenen eh, sustatzeko. Hala. Beraz, sortu dugu tokikoa eh, marka eta tokikoa desmartxan parte hartzen eh, duten jatetxeetan atsemaiten alko dira edo menu batzu edo azieta batzu tokiko ekoizpenekin eginik direnak eta ekoizpen guzi horiek kalitatezko desmartxa bati lotuak izan beharko dira. Kalitatezko hori nola bermatzen da, nola dakin duzu kalitatezko ekoizpena mozkina direla? Abe behar izan dute uh, gaitza bat aurkeztu, eta nun idazten, idatzi behar zuten eh, ekoizpen bako txaren zat eh, nuntik uh, zen eta zoin desmartxari lotua zen. Adibidez, izaiten ahal zen uh, laborantza biologikoa, idoki uh, etxe ekoizlen labela, sohmarkak markak ere bai, horrelako labelak. Beraz, e, eh, autatu dituzue, ogitelo jatetxek edo ogitelo jatetxek pasatu dute e, filtro hori edo egin dute lan bat, ez? Bai hori da. Afet, guk informazioa igurri dugu jatetxe guzieri, baitugu datu base bat eh, turismo bulegoan jatetxe desberdinen elbideekin, eta gero uh, baita ere baldintzak ere igurri ditugu, baita baldintzen bilduma bat, kai de charge delako bat, Eta beraz, gero, uh, eh, apopres hogeita amak jatetxak igurri dute auta gaitza bat. Eh, eta horien artean, uh, eh, autatu, izan dira hogeita lau. Uh, erranduzu, eguneko menuak edo azietak, eguneko egunean behartuela izan tokiko mozkinekin bai. jatetxe batek behar bada baitu plata batzuk, eguneko egunean tokiko direnak, eta beste batzuk ez hori ostatu bakotxak du deliberatzen? Bai, hori da. Bakotxak deliberatzen du, jakinez, zinez untsa jakiteko zoin den uh, tokikoa desmartxari lotua, izanen direla jatetxe guzietan arbel magnetiko batzu, eh, eta nun emanen den uh, platen izenen ondoan, magnet bat tokikoa izinarekin. Beraz, hola jendek jakinen dute, uh, susen zoin diren uh, tokikoa desmartxan txartzen diren menuak edo azietak hori izanen da udako zoilik edo urte guztirako izanen da? Gutxi... Zingaiamendu hartu dute ostalarrek? Gutxienez, hiru hilabetez. Iru hilabeteren zat proposatu behar da um, plata bat edo menu bat. Me, gehienek uh, EP luzeago bat entzat uh, proposatuko dute. Uh, voilà. e, e, jatetxitako nagusiek, ostalerrek, e, konten dira, desmartxontaz, e, kontsumitzaileek galde egiten dute tokiko produktuak kontsumitza? Bai, zinez bada galde bat eh, bai bai. Eh, bai kanpoko jendeak eta baita ere hemengo jendentzat ere iruditzen zait, importanta dela. Uh, jendeak sekatzen du hemengo gauza, sekatzen ditu hemengo mozkinak, baita ere kalitatea, hori importanta da. Beraz, bai, jatetxeak, uh, hartzen duten jatetxeak biztan dena konten dira, hala? E, desmartzen horretan e, sartzea. E, eta espero dugu ere beste jatetxe berri batzu eri zabalduko dugula bigarren demora batean. Hala, lehen, lehen urte bat da, beraz. furnitzaile edo ekoizleen zerrenda bat ere baduzue, nola induzue autaketat adibidez ikusi dut hainbat e, ekoizleen gana joan zirezte, nola egin duzue hori? Lan egin dugu uh, Euskal Herriko Elkargoko mm, laborantza turismo, parka, laborantza zerbitzuarekin, eta lagundu gaituzte zinez zehendatzen eh, des, desmartxak desberdinak. Hainiz baitila Euskal Herrian. Adibide bat zidartzeko? Eh, adibidez, uh, bon, diadanik uh, ipatu baititut badira lau uh, AOP sokomarka Euskal Herrian, laborantza biologikoa, uh, etxeko izlen uh, labela, beraz idoki labela, Uh, eta badira ere hainbat hain uh, eh, desmartza desberdin adibidez erriko aragia, erriko ogia, uh, eh, ahuntz pirenaika, laborantza biologikoa, uh, IGP, uh, bon, olako desmartzak. Eta beraz zerrendatu ditugu eta um, loturak eman ditugu, zenta usu, Eh, desmartza horien webgunean sartzen dituzte ekoizleen zerrenda eta helbideak eta beraz guk horiek zerrendatu ditugu dokumentu batean eta gero edatu dugu jatetxe guziak. Jatetxek ere e, ekoizleen eh, elbideak eta kontaktuak eta elbideak ere e, jatetxera etortzen direnei emanen diete, erran nahi dut kontsumitzaileetat nahi du jakin eh, ogia nundi den eta bere kontaktu ematen aldio, bada holako feedback? Bai. bai, bada, bai, bai, hori idatzik da gure baldintzen bilduman, jatetxe bako txak idatzi beharko du uh, nundik diten den Uh, nundik diten diren eta hola lotura egiteko uh, ekoizlearekin. Hala. Nola duzue kontrolatuko jatetxeek betetzen dituztela araudi horiek? Beraz, eh, guk kontrolak eginen ditugu. Uh, uh, Galde jatetxe desberdineri fakturak ikusteko ea erregularki emanatzen dituzten tokiko ekoizpenak eta ala, uh, zinez desmartza kolektibo horiek lotuak direnez, uh, lotuak diren ekoizpenak direnez so egiteko ere bai. Mm. Elkargoan lan egin duzu beraz turismo bulegoak, Eh, eunda berroita maika herrieri lotu diren turismo bulego elkargokoa, laborantza zaila eta mendiko zailak ere elgarrik lan egin duzuet daz martxau plantan emaiteko, ez? Laborantza zaila eta turismo zaila. Hala. Uh, bai. Zinez importanta zen zenta han badute ezagutza zehatz bat Eh, kalitatezko desmartxeri buruz, beraz, zinez lagundu gaituzte, antolatu dugu ere bai formakuntza bat uh, uh, turismo bulegoko lankide uh, guzi eri zabaldua izan dena, Uh, piskat jakiteko uh, zer den desmartza kolektibo bat, horren desberdintzeko marka komertziala batekin, eta hala, piskat jakin behar, da hori aipatzen jendeak eta espikatzeko, hala, susen eh, zer den, uh, Euskal Herriko laborantza nolakoa den, eh, bon, hori guzia... Ze hau ez da marka komertzial bat? Ez, ez da marka komertzial bat, zinez, da marka kolektibo bat, uh, dinamika bat sustatzeko eta desmartza kolektiboen sustatzeko hori da ideia. Prentzaitzineko erraipatu duzue, alare lan nekeza gaitza izan dela, denbora asko behar izan duzuela, hau dena lotzeko, zendako zailtasun hori? Nun izan da... Be, denbora hartu dugu uh, marka sortu entzin, jatetxeekin aipatzeko uh, eraman nahi ginoen proiektua. Hala, jakiteko uh, ea interesa bazutenez uh, gai horren lantzeko, desmartza horretan uh, sartzeko, Eta, bon, ala, aski gure baldintzen eh, bilduma, beraz, kai edesar delakoa aski, aski zorrotza da. Eta beraz, eh, bai, zaila izan da, be, horren idaztea, uh, eh, segurri zaitea jatetxeekin, uh, be, ontsa joan entzela, eta, eta gero markaren izena ere atsemaitea, bon, hala. Hau lehen urraz bat da, esperimentazioa dela randuzue, zendako esperimentazioa? esperimentazioa, zenta bon, lehen urtea da, e, proiektu hau eraman dugu eh, Euskal Herriko Turismo eh, bulegoan, eta nahi ginuke berdin bigarren denbora batean zabaldu ondoko turismo bulegokoek bera, bulegoer, barka, beraz egan nahi baitu Bayona, Miahitze, Angelu, kamo, lako e, lujalde eri. Kargotik kanpo diren turismo bulegoeri. Hori da. Hori da, hola Euskal Eji osoan lan egiteko. Euskerak, azken galdera bat, e, argitzu, ze toki ukanen du marka honen barnean, pixka bat sartu duzu baita ere? Bai, sartu dugu, e, sortu ditugu, uh, nola ikan, komunikazio tresna batzu, adibidez eh, diatetxeetan izanen dira chevalet eh, eh, tipi batzu dokumentu tipi batzu pausatuak izanen direnak mainen gainean markaren promozioa egiteko horiak elebidunez dira Afitsak ere bai elebidunez izanen dira beraz, bai, entxatu gira biztan dena berdin urhunago joeten dalko gira bigarren denbora batean aipatua izan da adibidez diatetxean kartak karten itzultzea, zer ez menuak itzultzea Euskaraz eta hori lantzen halko dugu bigarren demora batean bai. Argitxurtia, mila esker. Mila esker zuri.